بسم الله الرحمن الرحيم غرد يا شبل الإيمان Islamski davetski servis online studio din www.studio-din.com predstavlja فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان Uzvišenje Allah te فيه barake od tada je stvorio čovjeka na ovoj zemlji sa ciljem. Nije ga stvorio igrajući se i zabavljajući se i šegu zbijajući, nego stvorio je čovjeka za najozbiljniju misiju. Stvorio ga je da samo njemu robi, robuje barak je Oteala i da zna da će se jednoga dana njemu Azze uđele vratiti. I da taj dan mora doći. I da svakom čovjeku koji je rođen mora doći čas smrti, bilo ranije ili kasnije. I da nakon svoga rađanja nikad više smrti nema smrt koju mi vidimo, to je samo u stvari prelazak iz svijeta u svijet. A stvarne smrti nema. Ni muslimanu, ni nemuslimanu. Ni vjerniku, ni nevjerniku. Čovjek ostaje, ostaje znači vječno. A ta smrt je prelazni, znači jedan period ili prelazna faza između dva svijeta. Kaže Allah, tebara kevoteala, kullu nefsin dha iqatul meut, ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليه ili vojnejna turđa'un. Svaka duša će smrt osjetiti. I mi vas u dobru i u zlu ispitujemo i svi ćete se nama vratiti. Znači, svaki čovjek će bez sumnje smrt osjetiti i neće niko, znači, biti pošteđen toga. Smrt i smrtne muke će doći svakome. Kullu men alejha fan o jebqa ođhu rabbike dhul dželali wal ikram. I sve što je na zemlji će proći, ali ostaje lice tvoga gospodara plemenitog. Ne znam, ovo suri Šems Rahman. Rahman. Rahman. كل شيء حالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون هو كراي كوي سورة كراي سورة القصص الله أعلم زني آية سورة القصص طبعا مغابيت وما محمد إلا رسول رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سورة آل عمران I Muhammed ništa nije nego poslanik. I prije su njega poslanici dolazili, a ako on ubijen bude, ako umre ili bude ubijen, hoćete li se vi svome paganstvu vratiti? A onaj ko se paganstvu i starim stopama vrati, on neće Allahu naškoditi, a Allah će zahvalne obilno nagraditi. Vidimo, znači, u ovim i u brojnim drugim ajetima da je čovjek, da je čas smrti čovjeku neminovan i da će doći svakom čovjeku. I da se mora pripremati za taj čas, jer kada dođe, onda više nema činjenja dobrih dijela, nego čovjek ima sa sobom ono što je zaslužio. Uzvišen je Allah te barake od tada kaže u suri Al-Hajj, ja ću pročitati ajed samo u prijevodu značenja, zbog dužine, zbog vremena, a mi u maternicama što želimo stvaramo do roka određenog. Zatim se kao dojenčad rađate, potom do zrelog doba uzrastate. Jedni od vas umiru, a drugi svoju poznost staru zaživljavaju, da nakon razuma se ponovo zaboravljaju. Ajed u suri Al-Hajj, peti ajed. Pogledajte ovoga ajta, uzvišeni Allah te barak je odala kao da nam govori etape čovjekovog stvaranja. Pa kaže da stvara u matericama što je želi do određenog roka. Pa dođe vrijeme pa se čovjek rodi, pa potom djetinstvo, pa zrelu dob doživi čovjek u ponoj snazi, potom se vraća ka starijem i onome poznijem periodu, dok I neki umiru, a neki nakon toga se vrate u poznu starost za nakon što su sve znali ništa ne znaju. Pa vidite čovjeka starog od 80 godina, moraš ga ko bebu malo uvodati. Niti mu, mu smiješ šta povjeriti, niti mu smiješ šta kazati. I šta god mu kažeš, sve zaboravi. Kažeš mu kako se zoveš, nakon minute te pita opet čiji si ti, odakle si, kako se zoveš, ko si. Vratio se čovjek u poznu starost. Ovo nam ukazuje kao dijete malo kada ne zna i ne razumije i čovjek ovaj stari ništa ne razumije. To ukazuje šta? Da će se opet vratiti nazad. Znači odakle si počeo da opet moraš, došao si od zemlje, moraš u zemlju i opet iz zemlje moraš svome gospodaru te barake o teala. I citirali smo ajet, nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan, ako ti umreš, ako ti umreš, znači oni do vijeka, znači oni do vijeka živjeti, svaka duša će smrt okusiti. Uzvišeni Allah žano kaže Muhammed je poslanik i prije njega su dolazili poslanici. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste vi se paganstvo vratili. To je ajet koga smo citirali i koji se nalazi u suri uh, Ali Alu Imran 144. ajet. Sehl ibn Sad kaže da je došao Džibril alaihi salam poslaniku sallallahu alaihi wa sallame i da mu je rekao o Muhammede živi koliko hoćeš umrijećeš živi koliko hoćeš, umrijećeš. Voli koga hoćeš, znaj da ćeš ga napustiti. Ovo su dvije stvari su spomenute u ome hadisu. Živi koliko hoćeš, a, vezanost čovjeka za dunjalu, da što duže živi. I voli koga hoćeš, vezanost njega za njegovu porodicu, za njegovi metak i tako dalje. Voli koga hoćeš, napustit ćeš ga. Koliko god i metka da imao, ti ćeš ga napustiti. Koliko god djece da imao, napustit ćeš i nakon toga, ovaj, koliko god da živio, ti ćeš opet, ti ćeš opet umrijeti. Nuh alaih salam, koji je živio najmanje 950 godina, što je trajala samo njegova poslanička misija kod njegovog naroda, kada su ga upitali o Dunjaluku, kaže, to je, kaže, kao, kaže, kuća sa dvoje vrata. Ušao sam na jedna, izišao na druga. pa je znači neminovan, pa je neminovan taj rastanak. Ebu Said al-Hudri kaže da je poslanik sallallahu alejhi rekao: "Sjećajte se puno smrti, ona će prekinuti vaša ovo svjetska naslađivanja." <coughs> Sjećajte se smrti, jer će ona prekinuti to. Jer čovjek koliko god se naslađivao, ako zna da će jednog dana doći čas kada se neće moći naslađivati i da će morati to napustiti sve i otići u kabur, mračni kabur, sa svojim djelima koje je činio, onda sigurno da će čovjeku omrznuti sve ono što je na ome svijetu i da će to samo shvati kao e, sredstvo, a ne nikako kao cilj. E, imam Ibrul Arabi, El Maliki, kaže u svojem poznatom dijelu Arid Dolahevo je u petom tomu, u komentaru ovoga hadisa, kaže čovjek se treba prisjećati smrti jer ga vreba svakog momenta. Kada je svjestan nastanka sa ovim svijetom, neće mu pridavati pažnju, niti će ga zaokupljati njegove vanljive ljepote, već će raditi za onaj, za onaj vječni, vječni svijet. Prisjećanje na smrt, a mi govorimo, šalav teala, o dženazi, pa je neophodno da uvedemo, napravimo jedan kratki uvod vezano znači za ovu temu, jer da bi čovjek a, ispravno shvatio ovaj propise, ove, mora znati prvo da će se ovaj propis odnositi na njega kao i na sve druge ljude. Pa je onda znači lijepo da poznaje te propise, a druga stvar, svako od nas ima nekoga, bilo roditelja, bilo bliža ili dalja rodbina, znači čiju je smrt doživio. Pa je to stvar koju trebamo a, skoro pa svakodnevno. Prisjećanje na smrt se ubraja među najpohvalnija dijela. Kaže Ibn Omar radijallahu anhu, da jedan čovjek upitao poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji su to vjernici najbolji. Pa je rekao alejhi salatu vesselam koji su najljepšeg ponašanja, koji imaju najljepši ahlak. Jer bi obično pišete na medresima, kad se dovoljno. Pišete, znači treba polagahnije malo. Hajde. koji su najljepše ponašanja, rekao je, to su oni koji su najljepšeg ahlaka. I da slušate hadise o lijepom ahlaku, čuda bi vidjeli. Koliko je, znači, pohvala došla u hadisima e, čovjek koji ima lijep ahlak. I brojni, brojni hadisi koji bićavaju najljepše nagrade čovjek koji ima lijep ahlak. Pa je potom, pogledajte, znači, vraćamo se na ono što smo govorili o sahabima. Oni su pitali koje je dijelo najbolje. Koji su vjernici najbolji? Oni nisu pitali šta je dobro, nego šta je najbolje. Jer ja znam da je moj život ograničen 30, 40, 50, 200 godina. 500, ali on je ograničen. I ja ne mogu raditi sve. To je nemoguće da čovjek uradi sve od dobre od hajra. Pa daj mi onda ono najbolje. Neću nikada propustiti ono što je bolje. Zbog čega? Zbog dobrog. Zbog dobrog. I jedan od načina da šeitan kako zavodi čovjeka da ne čini dobra djela, kad ne može ništa, kaže, gdje uradi ovo, a ne moj ovo on kaže daj šta daš. Ne mogu te odvratiti od svega, ali nemoj to raditi, nemoj sticati znanje, haj sjedi zikr. I u jednom i u drugom je hajr, ali se ne može pored zikr sa sticanjem znanja. Tako da on kaže onda učini, učini ono što je niže. Pa će on tebe na tu stepenicu te zaustaviti, pa će te onda vraćati polako nazad. A, pa kaže e, Ibn Omar, da je čovjek upitao koji isto vjernik najbolje, kaže koji sam ljoga hlaka, kaže potom koji? Ako bi, kojim znači, ako bi mi naš ahlak doveli na tu granicu da bude dobar, nakon toga koje djelo da činimo, pa je rekao poslanik sa ostalim, oni koji se najviše prisijaju smrti i prepremaju se za nju, oni su najvjerniji. Koji se najviše i zaista ovaj, eh, eh, ovaj drugi dio hadisa je okupio, obuhatio mnoge stvari prisjećaju se smrti i pripremaju se za smrt. Šta znači to? To je vjera. Prisjeći, znači znaš da ćeš otići sa ovoga dunjaluka, nećeš biti vezan za dunjaluk i pripremaš se za ahiret, šta? Praktikuješ svoju vjeru i živiš po islamu i radiš ono čime je uzvišeni i zadovoljan, a prođeš sa onoga što je uzvišeni, Allah te bar kala zabranio i čime nije zadovoljan. Ibn Omar kaže, Omer je boravio u moje kući neposredno pre svoju smrt. Znači, Omer radi Allah talanu halifa je boravio u kući svoga sina Ibn Omera pre svoju smrt. Pa mu je rekao, spusti, kaže, moje lice na zemlju. Omer je Allah anu naređuje svome sinu, Abdullahu, kaže, spusti moje lice na zemlju. Pa je rekao, zbog čega? Ne smeta da ležiš na posteli. Kako da spustim tvoje lice, ti halifa, ti ovaj, uh, onaj koji se obradao džennetom, Čovjek od koga šeitan bježi, zašto da ja tvoje lice spustam na zemlju? Pa mu je rekao, kaže, spusti, kaže, moje lice na zemlju majke ne imao. To je ukor u arapskom jeziku. Majke ne imao, majku izgub, majka te izgubila. Ne misli se o tome, a, znači to spolje spolješe značenje. Nego se misli ukor. Rekao sam ti da me spustiš, spusti me. Pa je rekao, teško se meni, teško se moje majice, ako mi moj gospodar, ako mi se moj gospodar ne sminuje. Omer radijallahu anhu subhanallahu. I ovo su uzele ovakve predaje su uzele neke rafidije, rafidije a, a neprijatelji a, a, Hulefaj Rašidina i neprijatelji Dina, ka, pa kažu, ove stvari, kaže, ne govori osim čovjeku koji izgubio nadu Allahu milost. Jer ovako ne govori čovjek osim koji mislio ti da on izgubio nadu ili ne mislio Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao da je on a, da je on u džennetu. I da je vidio njegov dvorac u džennetu. Pa htio ili ne htio, prihvatio ili ne prihvatio, to je Allahov poslanik sa osam rekao za Omara. Taman da je, kada bismo kazao da je prihvatili njihove pokvale reči, da je izgubio nadu, to ne znači jer je obećan mu džennet i vidio dvorac Allahov poslanik sa osam njegovu džennetu. Što je stvar znači jasna da je Omer bio radi Allah da ono bogobojazan čovjek znači i da uvijek mu treba da boji se, da se boji znači za sebe. U drugoj se predaj navodi da je Osman ušao kod Omera, nakon znači što je izboden e, nožem na sabah namazu, i htio ga je podići, pa je rekao, kaže, ostavi se, ostavi me, kaže, teško se moje majice, ako mi moj gospodar ne oprosti, i to je ponovio tri, tri puta. I u Omera se spominje, kaže, kamo sreće da me moja majka nije rodila i da nikada nisam, i da nikada nisam postojao. Imam Reuzaji kaže da je Omer ibn Abdulaziz rekao ne želim da mi se ove predaje sve što spominjemo vi ćete imati, imate u knjizi znači ovaj o dženazi, ko bude mogao nabaviti tu knjigu, znači sa izvorima i vjerozostojnost predaje i tako dalje, da sad ne spominjemo to, da to ne budu dodatna opterećenja za vas, možete to nakladno vidjeti, a ove neke osnovne predaje od Selefa i ne moraju se pamti, znači odakle su došle, koji bilježi i tako dalje, jer nema ništa ima što se kosi sa šerijatom, a ovaj nisu znači hadisi poslanika sallallahu alejhi pa je dovoljno samo zapamti ovakvu globalu. Omer ibn Abdul Aziz je rekao ne želim da mi se lakšaju smrtne muke. Jer je to kaže zadnja stvar za koju čovjek biva nagrađen. Pogledajte, ovo je zaista fik čovjeka. Jeste da muke su teške smrtne, ali to su, to su, zadnji, to su zadnji plodovi koje ja berem na Dunjaluku. Nakon toga više nema. Pa čovjek kada vidi šta ga čeka na Ahiretu, poželio bi da ima to neko dobro djelo dobro djelo neko sa dunjaluka. A vi znate hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme da muslimana neće ni trn ubosti da neće šta. Biti mu to ili oprosti njegovih grijeha ili povećavanje stepena kod Allaha dželešanu. Pa će čovjek na sudnjem danu povećati da ga je par puta trn trnuo ili da je iglom se ubao kad je prišio dugma, je Ko sebi šije dugma. Poslanik sallallahu alejhi ve sam sebi šio dugma. Sam šio sebi papuče kada se otkinu. I kaže Ajša i radio je u kući ono što rade muškarci. Pa su ashabi šta radili? Jel tako, pokućemo. Ona kaže, radio je u kući ono što rade muškarci. Znači, kod nje je bilo, kod Aisha radijallahu ta'ala anha i kod ashaba je bilo poznato nešto što muškarci rade u kućama. Što muškarci rade u kućama. Što su muškarci radili u kućama. <laughs> To je tako. Pa kaže, ne želim da bi se olakšao, kaže, to je zadnja stvar za koju ću biti nagrađena. Poslanik sallallahu alejhi s.a.v. je rekao iskoristi prije stvari i prije drugih pit. Iskoristi mladost prije starosti i zdravlje prije bolesti i bogatstvo prije siromaštva i slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti. I život prije smrti. Kada biste došli čovjeku na smrtnoj postelji, i kazali mu, a on ima milione, minut milion. A on rekao minut 10 miliona, samo daj minut. Platio bi ga tečnim zlatom. Nema čime. Koliko mi minuta izgubimo u našem životu? Uz čaj i uz kahu, pričajući. Koliko sa, sati izgubimo i dana i godina bez ikakve, ovaj, eh, bez ikakve fajde i koriste. Čovjek živi 60 godina. 20 godina spava. 8 sati ako spavaš, to je trećina. Tako 20 godina spavaš. To ne živi, što je san. Imaš nagradu ako slegao pod abdestom, tačno, to je hajde. No, međutim, nije to ono Ko je spavalca, on pola života prespava. On samo od 6 do 6. Pola života prespava i onda šta mu je ostalo života? 30 godina. Od tih 30 godina ili od 40, hajmo onu prvu verziju da budemo ovaj eh, optimisti. A, onu prvu verziju, 40 godina, čovjek radi, radiš 8 sati, nema ispod 8 sati nigdje radnog vremena. I to je od još 20 za, za Dunjalu. Pazite, za Dunjalu kod još 20. Oni drugi osam, to vam je žena, djeca, majka, otac, društvo, sređivanje papira, to vam je, kad odete samo jednu stranu da te glava zaboli dok nešto napraviš, dok riješiš, to vam je ovaj hrana, piće, šta je od toga svega ostalo tebi, za, za, kad vidiš na kraj tvoj život, šta je za ahiret, jedva da sabereš par godina. Za ahiret. Kad čovjek, ja živim 60, živi 60 godina. Kako živi 60 godina? Pa zato čovjek treba voditi znači, računa o svome vremenu, o svome životu, jer jer je to jako bitna stvar. Svaki dan, kao kaže Hasan al-Basri, o sine Adamo, u tvoji život u, u, u, u danima. Svaki dan kada prođe jedan dan, on te poselam i kaže, Allahom grobe, nikada više. Ja sam bio i prošao. Šta si mi iskoristio? Si? Ako si mi iskoristio, iskoristio se. Ako nisi, završeno je. <clears throat> Jeste, iskoristi svoj, svoje slobodno vrijeme prije zauzet i život prije smrti. Ovo život prije smrti obuhvata skoro sve ove priješnje stvari. S jedne strane. Jer čovjek dok ima život, postoji mogućnost i da ima bogatstvo, i da ima zdravlje, i da ima, znači postoji mogućnost da uradi nekakav hajr koga će naći kod svog gospodara Tebarake Oteana. Prenosi se od isto tako od, od Omara ibn Abdelaziza, kada bi se spomenula smrt, da bi njegovi udovi zadrhtali od straha. A od Sufjane Theurija se prenosi da je mokrio krv kada bi se spomenula smrt. Kada bi se spomenula smrt. Rati Allah, ta'ala, ano. Ovdje sam spomenuo predao Sufjane Theurija, a da je koji bilo žema Mahmedu u svom delu Ina, ibn Bihatim, Džarhu, Ta'adili, imam Džauheru, Mušadu, ibn Čad, ibn Uaim i drugi, da je spomenuo da se spominje kada bi mu se spomenula smrt da bi <clears throat> da bi ostao nekog dana u teškom stanju. Koga, šta god ga ko upitao on sam ne znam, ne znam. Ne znam, ne znam. Veliki islamski pobožnjak u Hejb, Ibn Gord, kaže, sagradio Allahov poslanik Nuh, ali i salam, kuću od trske. Pa mu je neko od prisutnih rekao, kaj da se gradio sebi nešto bolje od ovoga. Šta će, šta će ti trska? Pa kaže, za smrtnika je i ovo previše. Za smrtnika je i ovo previše. A pa onda vidite ljude koji grade palače i dvorce i ne zna šta im... Ljudi kao da ne razmišljaju da će umriti. Jedan od, od muslimana, muslimana, današnjice, navodno muslimana, ima 70 svojih dvoraca. 70 dvoraca, Allah zna koliko vrijede. I u svaki dan, u svakom dvorcu se kuha ista hrana. Niko ne zna gdje će doći na ručak. 70 pravi je ručak njemu i njegovoj sviti. I ne zna se gdje će, on samo da odluči pred ručak pola sata gdje će dođe na ručak. Tako da niko ne zna gdje je ručak, gdje se kreće, gdje se nalazi, kako je što. Nikom utravo ne moguće. Ko lisica. Ovaj, Ljudi, 70 dvoraca sebi čovjek napravio na ovom dunjalu. Ti sebi napravio dženet čovječa dunjalu, jel? Znači, takav čovjek sigurno, e, ne smeta čovjek ako je živio, što mi kažemo na visokoj nozi, može da koristi dunjalu i tako dalje, no međutim da čovjek se oda dunjalu i da ne misli da će nikad otići sa dunjaluku, da, jer čovjek koji je to napravio 70 dvoraca na dunjaluku, on takav ne misli umrijeti nikada. Nek nas ubijedi da misli umrijeti. Zbog čega si napravio 70, kome si napravio 70 dvoraca? Tako da je, sigurno ta ovaj e, e, prilepljenost za dunjaluk i umišljenost da će čovjek vječno boraviti na njemu jako opasta za, za čovjeka. Ebon Multrija je pogledao jednog dana u svoju kući koju je sagra, sagradio i zadivio se njenim, njenim izgledom. Draga mu kuća, pa je onda zaplakao. Pa je rekao, kaže, tako mi je Allaha da nije smrti, tebi bi se radovao. Neću, kaže, ostati kabursku tegobu, ovaj svijet bih zavolio. Potom je još cijel nije zaplakao. Znači, ja sam napravio nešto na ome svijetu, no međutim, treba to napustiti, treba to sve ostaviti, a ima i za mene ovaj, onih koji jedno čekaju da ja odem, da on to podijele, to rasparčaju što prije, ovaj, i nakon toga bude čovjeku, bude čovjeku, znači, eh, bude mu to eh, uzrokom njegove propasti i bude uzrokom njegove, znači, patnje to što je trčao i uzimao, znači, od unjaluka više nego što mu, što mu je trebalo. Isto tako, a, to je jedna krajnost, da čovjek, znači, trči za dunjalukom i da grabi dunjaluk i da se nikad ne može zastiti dunjaluka. Islamski učenjaci kažu, to sam odio Selefa, dvojica se ne mogu nikada zastiti. Čovjek koji uči i čovjek koji stiče dunjaluk. Onaj koji uči nikad mu dosta, samo da što više zna, da je, što više da nauči. A onaj koji stiče dunjaluk nikad dosta. Da ima dvije doline zlata kako je došlo u Hadisu, i treću bi poželio. Oči njegove ne može ništa napuniti do zemlje. Zemlja kada je napunio, onda će mu biti dovoljno svega i ništa više neće trebati. To je jedna krajnost za čovjek trči. A druga je krajnost za čovjek zbog toga što će umrijeti da zamrzi povratak Allahu te barak je otala. Zamrzi smrt i da čovjek se može po svojoj prirodi ne očekuje smrti. Nije da voli smrti tako dalje. No međutim, ne smije mrziti to, prezirati i da ga to dovede do stanja da porekne povratak Allahu Đelešanu ili slično tome. Ubada ibn Samir kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko voli susret sa Allahom, Allah voli susret s njim. Ko voli susret sa Allahom, Allah voli susret s njim. Ko mrzi, sret, ko mrzi da sretne Allaha Đelešanu, Allah mrzi susret s njim. Ko voli Allaha i povratak njemu, voli Allah susret sa njim. U protivnom, ne voli. Kada je to čula Aisha radijallahu ta'ala anha, kazala je, kaže, o Allahu poslaniče, mi kaže, uistinu mrzimo smrt. Znači, ko voli da kaže, sada ćeš umreti ovoga momenta? Nemoj me sada. Kasnije ću. Znači, nije znači da... Pa je onda poslanik svala osana je pojasnio značenje ovoga hadisa, pa kaže, nije to kaže što vi mislite. Nije to kaže što vi mislite. Vjernik u zadnjim momentima svoga života biva obradovan Allahovim zadovoljstvom i njegovom nagradom. Znači, kada dolazi mu smrti čas, biva obradovan time. U tom momentu mu je ovaj, a, ono što ga čeka mu je draže nego ono što je prošlo. Voli, znači, susret sa Allahom te barak i ovaj jer je vidio ono što će dobiti, pa Allah voli susret sa njim. A nevjernik vidi šta, je, šta ga čeka i kakav ga musibet čeka nakon njegove smrti, pa onda mrzi, jer kuda ideš, kuda ja sad odlazim? odlazim u nešto što je za mene ovaj propast, pa mrzi, pa onda Allah zamrzi se u srcanju. Što ne znači, znači da neće biti kažen. Isto kao hadis poslanika, sallallahu alaihi wasallam, nemojte, kaže, niko od vas da poželi susret sa neprijateljem. Hadis koji, je, koji treba razumijeti. Nemojte priželjkivati susret sa neprijateljem. Koliko ljudi priželjkuje, priželjkuje i dok ni njega nema. Iz, ispari. A priželjkiva, priželjkiva. Ne, nemoj. Dobro, šta da radimo? Onda poslanik sa osam dolazi sa drugim rješenjem pa kaže, a ako se desi to, onda se strpite. Znači, nemoj ti vikati, nemoj priželjati, tako isto smrt. Ne mora čovjek, znači, ja bi želio smrt, ja hoću smrt i tako dalje, i nije ispravno da tako govori, ispravno je da kaže, Allahu dragi, ako već mora reći, Allahu dragi, poživi dok je život bolji za mene. Jer, jer život po vjernika ne dolazi neko sa hajrom. Ako je u nedeći, strpi se, ima šta? Nagradu. A ako je u dobrom radi dobra djela, pa ima nagradu. Uvijek je hajde za njega. I uvijek je vjernikovi djela više dob dobrih nego loši. I da ima jednako pokaje se od loši, pa mu je Allah oprosti, a dobra primi. I uvijek je on u plus. I zbog čega onda požertivaš smrt? Kojim razlogom? Ali kaže Allah u poslanik, znajući stanje i hal ljudi, da će oni biti slavi, pa kaže, ako već moraš, onda kaži, gospodar moj, poživi me, dok smrt biva, dok život biva bolji za mene a usmrti me onda kada smrt biva bolja za mene. Ako je život, to je ono, e, sjećate se u Hadisu da će čovjek prolaziti pored kabura i kazat će, gledate u kabur i ovaj, kazati kamo sjeća da sam na tvojom mjestu. A u drugoj verziji da će dženazu nositi ispred njega i da će on, kaže, pogledati u dženazu i da će oboriti svoju glavu ispred sebe i kazati kamo sreće, kaže, da se nema meta budu. Zbog fitneta iskušenja koji će nastupiti ljudima u njihovoj vjeri. Pa će čovjek vidjeti da ode njegova vjera, I onda će poželjeti smrt. To je ispravno. I zato je zaista vjernik molio od Allaha Žešanu, ako će biti iskušan u svojoj vjeri, da neće izdržati i da će pasti na tome ispitu, nego odmah uzme sebe. To je znači ono gdje je dozvoljeno znači čovjeku da dobro. A Sejid al-Makburi kaže da je Mervan ibn Abdillah ušao kod Ebu Horeire dok je bio na samrti, pa je rekao, kaže Allah te izliječio. Pa mu kaže Ebu Horeire, kaže, Allah moj, kaže ja volim susret s tobom, pa voli ti susret sa mnom. I neposredno nakon toga je izdao. Kao da je htio kazati, Allah ne mogu uslušati njegove riječi što on rekao. Ne mogu uslušati njegove riječi, pa je nakon toga umro, rahimehullahu teala. Ovu predaju bilježi Ibn Ebi Dunija, u svom dijelu Zikrul Meut, i Ibn Asakir u svojoj povijesti u 67. tomu, na 384. stranici. Na osnovu ove predaje od Ebu Horeira možemo ovoga događaja možemo razumjeti riječi poslanika sallallahu alejhi ve ovaj dunjaluk je zatvor za vjernika a džennet za nevjernika. Zatvor za vjernika. Pa hoće vjernik da iziđe iz tog zatvora, hoće da ide u svoj džennet. Hoće da ide u svoj u svoj džennet. I takav je, braćo moja, cijenje sestra vjernik. On živi, njegov život biva između e, nade i straha. I nikada ne smije čovjek da ga obmanu njegova dijela koja je učinio. Koliko god ti da si učinio, koliko god ti da si učinio, nisi učinio ni jedan dio od onoga što su činila sahabi poslanika sallallahu A rekao je Allahov poslanik, ali kada bi neko od vas udjelio koliko brdo uhud, svakog dana zlata, koliko brdo uhud, ne može dostići ono što je neko od moja sahaba udjelio pregršt ili pola pregršt. Omer što udjelio. Da cijeli život radiš tvoja djela ne vrijede samo jednog pogleda u lice poslanika sa osam koga ima Omar. Ni, ni približno tome. Jer kada je upitan, kada je upitan imam Ahmed o kada je upitan da li je bolji da li, je, da li su bolji da li je bolji Ashab koji ima najmanju deređu ili je bolji Tabin koji ima najveću deređu. Ima jedan asab koji ima vidio jedan puta Allahovog poslanika, sallallahu sallam, ispustio, došao, vidio ga i vratio se u pustinju i radio, ovce čuvao i, i deve, i nakon toga nije nijednog hadisa prenio, niti je kada sablju uzeo u ruku, niti je ništa za hajr uradio, nikakav hajr nije za islam uradio, osim to što je vidio poslanika, sallallahu sallam. I imate drugog tabina kao se Aida Ibn Musaiba, na primjer, koji ima 90 ashaba koji su bili njegovi šehovi. 90, od 90 ashaba uzmo znanje. Sam mislite kakva je to enciklopedija znanja. I Ko je bolji sada od njih dvojice? I u predaj bliži imam, imam Elane Kjaji u svom dijelu Esunne. Pa kaže, imam Ahmed kaže, kada bi kaže dijela svih tabijina skupili na jedan tas vage. Dijela, on nije više rekao jednog tabijina, toga najboljeg. Ne, svih tabijina, hiljade i hiljade njih. A kaže, pogled u lice poslanika sa osanem, od strane toga sahaba koji ima imenju deređu, kaže, taj bi pogled prevagnuo na njihova djela. Jel sad jasno? Razumijete, to je, jer pogled u lice poslanika, salo osrme, jedan pogled ne može se ničim nadomestiti. Nema šehadeta na zemlji koji sto puta kad bi se vratio i, i pogledao lahom put, ne može doći do tog stepana. Jer vidjeti lice poslanika, salo osrme, imati da budeš ashab, to je primet ovaj, eh, koji možeš imati ali na, na, ovoj, na ovoj zemlji. Pa čovjek živi između stra, straha i nade. Omar radi koji imao takvu darađu, kaže, teško mi se ako me Allah ne oprosti, teško se meni moji majici. A ne samo, on je imao džennet garantovan. I pored tog dženneta on se tako ponaša. Jednog dana ušao, kaže, u vrt, evo Bekr uzeo jezik, ispazio jezik i udara ga nečim. Pa kaže, šta je to, kaže, tiči, kaže, on će mene, kaže, u džennem, kaže, baciti. Jezik nije, evo Bekr koji je govorio, esidik, onaj koji je samo istinu govori, iskreni, A sidke dokaziva jezikom, isto tako, riječi. Nazvane sidijek, je Allahom poslaniku i prvi ga pomogao i stao u lice svakome, kaže, ovo će mene, kaže, u džahnem baci. Koliko se on bojao za sebe, a koliko ima ljudi, znači, ne mogu sigurno, znači, njihova djela nisu ni približno, djelima eh, nekoga iz kasnijih generacija, a znači smatra da je puno učinio za islam ili puno za vjeru i da je dobar musliman i tako dalje. Sigurno da je to, da se to ne ispravno kritizira, nego da čovjek treba da se boji za tvoje djela s jedne strane, a da se nada da će mu njegova djela biti primljena s druge strane. Jer čovjek koji se samo boji, on će ostaviti djela. Radi, radi, radi, onda kaže, nikakve koriste toga nema. Koliko god da skajem, Allah to neće primiti od mene. Tako ima ljudi, kaže, mene Allah neće oprostiti. To što si rekao, Allah mi neće oprostiti, to je veći zločin nego sve ono što se radio prije, šta god da se radio je ti što se rekao Allah mi neće, ili još gore, ne može oprostiti. Ne može oprostiti, to je kranje opasno. Ne može oprostiti, to je gore nego sve ono što se radio. Jer si Allahu Đelšanu milost tjesnio i učinio Allahu Đelšanu da je poput nekoga ostvorenja, može, ne može, treba, ne treba, Allah će oprostiti sve, te barak je utala što hoće da oprosti. Pa čovjek koji bi se samo strahovo, koji bi samo strahovo, on bi ostavio svoje djela. A čovjek koji se samo nada, vidite ga. Kaže šta? Allah je rekao u Kur'anu, Allah je milosti. Šta god da mu kažeš, kaže Allah je milosti. Jer on se samo nada, on nema di. E zato kad se spoji strah i nada, kako spoji? Pa to je to. Jer oni, strah i nada, to je balans. Razumijete? S jedne strane ima balans, i s druge strane i onda ostaje, znači, čovjekov život harm, onaj, ostaje, znači, njegova, njegov državaj za vjeru ispravno. Radim i očekujem da će Allah šanu primiti, ali se bojim da slučajno ne primi, pa će nastaviti da ta djela budu što bolja, što ispravnija, što bliža sunnetu i tako se drži taj balans. Samo jedno od ove dvije stvari makni, čovjek od djela će nestati. I neće njegova djela biti, neće njegova djela sigurno biti ispravna. Ibn Mesud je rekao, nema vjernika odmora sve dok se, sve dok se resutne sa svojim gospodarom. A poznat je Bin Mesruk, Ibn Leđda, Leđda je rekao, nema boljeg smještaja za vjernika od mezara miranje od ove svjetske tegoba i sigurno bi Allahove kazne. Svar, kako su oni razmišljali? Najbolja, u mezar uđe čovjek, činio dobra dijela, siguran od dunjaloških izvušenja, nema više iskušenja od dunjaloških, gotovo je, završeno je, a u kaburu sigurno da Allahove žešano kazne, uzvišen je Allah te barak tala mu pokazao mjesto u džennetu koje ga čeka, i kaže gospodo daj da nastupi sudnji dan što prije. I njegovom se kabur otvori 70 podlaktica i bude jedna od, bude jedna od dženecki vrtova, jer njegov kabur bude jedan od dženeckih vrtova. Za razliku od kabura, od kabura nevjernika. Pa je znači, za vjernika smrt nije ništa loše, za njega smrt nakon smrti, ono što dolazi nakon kabura što dolazi je bolje za njega od onoga što je bilo dunjavno. I kada umre, onda će se, onda će se odmoriti. Onda će se odmoriti. Zato je uzvišeni Allah Žešanu učinio da je za, za dunjavnog, za vjernika zatvor, a za nevjernika džennet. I nakon smrti onda se to mijenja. Nakon smrt se mijenja, pa po, dolazi za nevjernika zatvor, a za mukmina dolazi džennet. Počevši od kabura i nakon toga što kabura, sve nakon kabura što dolazi, ovaj bit će da, za njega ako voda hajr, molim Allaha te barake o teana, da nas sačuva iskušenja javnih, tajnih, da nas pouči našoj vjeri, da popri naša djela i da nas učini od, Bogo, Allahu te ala alem, sallallahu ala nebina Muhammed, ala alihi wa sahabi ajma'in, Allahu te ala alem.